kanyange ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteza abiri hadiyo isanganiro kaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere genekezo rya gatanu kwezi kw'icenda nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mushikiriza manza kizigenza wa Republika arahamagarira abacamanza n'abashikiriza manza gukora bagafata ingingo zishingiye ku butungane yabivuze ku munsi wa gatanu igitega igihe ariko hatanguzwa umwaka w'ubutungane wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushyira wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu murano makuru turabashikana mu ntara ya Kirundo ahavugwa itike y'ukwiyunguruza ibandanya iduga nubwo abanyakirundo bafata ingendo bavuga yuko igitoro gisa n'icabonetse nayo mu ntara ya Ngozi hari imyidogo muri bamwe mu banyagihugu baba muri quartier Kinyami hafi y'kambi gipolisi ngo kubera hava umunuko udasanzwe mu gipolisi mu yajeje isuku ngaho ingozi bakavuga ko bagiye kubonana ngo barabe ingene ico kibazo cotoregwa umuti nayo mu ntara ya Bururi tukaja kugaruka kuba kubihereza ibinyobwa vya Brarudi ku mugwa mukuru w'iyo ntara bidoga ko mu badandaza badashikana inzoga mu bunywero bakaja uh, baca bazigurishira kubahiriza mu bindi bibanza sangwa ikaze muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Innocent bibona imana muri sanze ndongeye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane mu mwaka w'ubutungane urangiye wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushiri wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri abashikiriza manza bo mu gihugu cyose ngo abashikiriza amanza bo mu gihugu cyose ngo baratezuriye abafunzwe iby'agateganyo imanza zabo zitarashyirwa imbere y'amasentare barenga amajana atanu byashyikirijwe ku munsi wa gatanu n’umushikiriza n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi hari gitega hatanguzwa umwaka w'ubutungane wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushiro wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu tumukurikira parike nkuru ya repubulika y'u Burundi yarashoboye kugendura amaparike n'amaparike makuru yose ari mu gihugu aho hose twarashoboye gusuzuma ibikorwa by'abashikirizamanza hamwe n'iby'abanyamabanga b'amaparike turashobora gukosora ibyo twasanze bitameze neza turabaha n'intumbero nziza bo kwisunga mu gikorwa cyabo mu bikorwa byo kugendura ubusho n'amabohero abashikiriza amanza bo mu gihugu cyose barashoboye gutezurira abafunzwe by'agateganyo imanza zabo zitarashikwa imbere y'amasentare bashika amajana atanu na mirongo itanu n'umwe aha tukamenyesha ko icyo gikorwa ari icyo guhozako nicyo gituma twahimirije inyamiramabi n'abashyikiriza amanza kwama bisunga iyo ntumbero y'uko abagirizwa ibyaha bibayabaye buburana bidegenza ndetse bihutire gushinga izo manza mu masentare turabibutsa kandi ko gufunga utaragirwa n'icaha yoba ingingo idasanzwe nk'uko amategeko asanzwe abitegekanye ariko rero twihweje ibyaha bikorwa ku bwinshi tukaraba n'ababikorerwa hari aho dusanga dutegerezwa kujya hagati y'ukurikiranwa ku cyaha hamwe n'uwagikorewe kuko bose ari abo gutunganirizwa bitagenze uko birashobora guhungabanya umutekano nico gituma ikibazo c'indishi twasanze ku madosiye amwamwe ari intambamyi kwirekurwa ry'abafunzwe kuko bamwe usanga ari bantaho nikora badashobora kuronka icyo bariha mu bibazo igisata cy'ubutungane mu Burundi kigira ngo harimo abakozi bake ke Silvestre Nyandwi umushikizamanza kizigenza wa Republika agasaba abacamanza n'abashikirizamanza kuja barakora mu gufata ingingo zishingiye ku butungane n'ubunyene tumukurikira mu nama nyamukuru twaronse harimo izikurikira ahatari hake twaciye twariboneye ko abakozi ari bake umuntu agereranije n'igitigiri cyabo hamwe n'ibikorwa bihari ibyo rero ni intambamyi ikomeye cyane kuko ntibaheza ngo bashyike neza kwihangira ibikoresho bifasha irangurwa ry'imirimo yabo ya minsi yose hatari hake byarashaje bikeneye gusubirizwa ahandi naho ni bike aha twavuga cyane cyane amamashini nyabwonko imiduga y'amasentare makuru n'amaparike n'iyo ni intambamyi ihambaye kuko umukozi atagira ibikoresho ntaheza ngo agire umwimbo yifuza imyidogo y'abakeneye ubutungane rero akenshi iva ngaho harabaye kandi n'abadohotse ku ibanga barigenza nabi ariko ni bake cyane abo rero barahanywe kandi turizeye ko amakosa ateza icyeyi urwego rw'ubutungane agiye kugabanuka ubutungane butegerezwa gutunganiza bose aha twagira dukenguruke cyane ingingo ya nyicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yafashe yo kunagura amategeko agenga inama nkuru y'ubucamanza mu ntumbero y'uko urwo rwego rucungera neza ingene abacamanza bigenza mu kurangura ibanga ryabo kugira ngo ubutungane bwiganze mu gihugu cyacu muri uyu mwaka w'ubutungane rero dutanguye nagomba sabe amanza n'abacamanza ko bosubira gakora bivuye inyuma kugira ngo baduze umwimbu ariko kandi bakore barondera kwitera iteka gutera iteka igihugu cyabibarutse hamwe no gusubiza umutamana urwego rw'ubutungane mu gufata ingingo zishingiye ku butungane kuko hari aho bishyika urubanza rugacika ariko ubutungane bukabura ntihagire ububasamaza ngo abate mu rudubi muhagarare neza kandi muhagararire amategeko ayo nayo abe inkinzo yanyu uyu mwaka dutanguye tugiye kubandanya dutosora utunenge twose tuziboneketse Amakuru twabateguriye turayabandanya abantu babiri baraye bahagaritswe n'igipolisi mu ijoro ryo kuri w'Imana muri komine Nyanza Lake mu ntara ya Makamba abantu babiri akaba bafatanywe ibiro bya baba majana abiri by'urumogi ku mutumba wa Mugerama uri muri yo komine nyene y'intara ya Makamba ubwo rumogi ngo bakaba bari baruzanye mu bwato ah, buvuye mu gihugu kibanye ca Tanzania mu gipolisi bakamenyesha ko baraye bahagaritse abo bantu ubu bakaba bariko bagirirwa dossier y'ikibiriraho kandi bagasaba abanyagihugu gutanga amakuru igihe cyose babonye ibintu bibatera amakenga radiyo isanganira umurambya imwaro igitega karuzi bubanza kibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri mirongo itatu n'ine nako muri studio za hadiyo isanganiro amakuru turayabandanya kugura ibibanza no kuvyubaka ni bumwe mu burusho abakenyezi n'abigeme bakorera mu bihugu by'abarabu baronka bamwe mu bavuye yo baba mu ntara ya rumonge bashima ko ubu basigiye bataha iwabo no kwiyungunganya bagashobora kwiyungunganya ibyo bikanashimangirwa bikanashingirwa intahe na jehami bizimana musitanteri wa komine rumonge amenyesha ko byafashije imiryango y'abagiye muri ibyo bihugu uh, kwisununura inkuru ya Omer Nduwayo ibishimisha aba bakenyezi n'abo bigeme bakoreye mu bihugu by'abarabu nuko bashoboye kwikenura mu miryango yabo kare naba mu nzu y'ibyatsi narakuye ko ibyatsi ngira murabibona zawadi ngira ngo nta bomba yari afise ubu mfise nta matara nari mfise mfise amatara n'inzu hari inzu niniya nubatse oya n'iyindi parasera ku ruhande naraguze kazoza ndakabona n'ukuri kuko amaya akuye hariya asi ah, sinayononye sinagiye mu byo nambara cyangwa mu byo ninezereza narashe bashinze botike kandi n'ukuri ndabona ko iri kiragenda neza eka n'abagize imiryango yabo barashimishwa n’ibyo babo bakuye muri ibyo bihugu bati imiryango yacu ntigica umukura yaragiye ararungika amahera turarashyira ko ayo mabati turahindura inzu n'ukuri akarusho kariyo tumaze kuronka ayo mabati twaraguze na zindi parasera zibiri imwe ntirubakwa iyindi irubatswe hanyuma twarishahirije nyene twararonse intebe twararonse ububati twararonse amavidewo twararonse amaradiyo n'umuryango wacu ku ruhande nabo baratuburuye iminsi ibiri amaze imyaka ibiri aragaruka aje yariyungunganije ku tuntu dukeya yagura nk'agaparasera k'imiliyoni ibiri mu nyuma aratugurira ntatwicaye niwe yabituguriye ndabona na jewe umuvyeyi ko ntariko ndahomba ibishingirwa intahe n'abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze mu makartier ya centre urbain nkayamba kanyenkoko gihwanye na rukinga bigashimangirwa na Jeremy Bizimana musite santeri wa komine rumonge yemeza ko imiryango y'abagiye muri ibyo bihugu ifise akarusho mu bijyanye n'iterambere benshi mu bo tumaze kubona hari ababwira abagira akarusho bagenda bafise ihangiro kanaka bakavuga bati jewe ko ubuzima bwanse ngaha ndagiye kurondera muri icyo gihe rero baragenda tujya bariko bararonka hariya bakarungikira umuryango bakamukorera ibyo muteza imbere ari nko kubaka uburaro ari nko kugura itongo rizofasha umuryango rimufasha nawe ibyo byose bigakorwa musitanteri jeremy Bizimana ahamagarira abaja muri ivyo bihugu kwisunga amategeko nayo ngo iyo bashitseyo bokorera cyane ku ntumbero baba bihaye kugira imiryango yabo itere imbere arakoze mu meya tuve mu ntara ya rumonge ni mu bumanuko bw'igihugu tuje mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya kirundo aho abanyagihugu bo muri iyo ntara basaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu kongera kwibutsa ibiciro ntarengwa byo kuyunguruza ni mu gihe igitoro gisa n'ikiriko kiraboneka ariko itike yo kuyunguruza ikaguma ari ya yindi idahinduka ku mamodokari ya probox n'ubu igiciro ngyo kiracagwijwe na gatatu bitanu kuko ngo kuva mu kirundo jingozi barihisha hagati y'ibihumbi 12 na 15 kandi abenshi baba barunse igitoro n'inkuru ya Abraham Safari bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Kirundo twavuganye barasaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu ko bwo kwibutsa abunguruza abantu ibijyanye n'ibiciro byo kwiyunguruza ibyo babivuga kuko kuva aho ibitoro bitanguye kuboneka naho atari neza ku masitasiyo bobo ntibigera bamanura ibiciro byo kwiyunguruza abo banyagihugu ati muyoberwa ko imiduga yanyoye ibitoro ku masitasiyo canke yabinyoye kuri magendo ngo hose baguma bari barihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi na bibiri n'ibihumbi cumi na bitanu kuva mu kirundo ugenda ingozi igiciro cigwije hafi gatatu ku giciro c'imbere y'uko haba ibura ry'ibitoro sabo gusa n'abiyunguruza ku mapikipiki ibiciro byaraduze kuko ipikipiki naho yotwara umuntu ku metero ijana zonyine arihishwa amafaranga igihumbi yahora arihishwa amafaranga amajana atanu ingaruka y'ibyo rero ngo ni nyinshi kuko ibidandazwa byose bica biduga ibiciro akarorero ka hafi umuceri w'umutanzaniya wahora ugwa amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana umunani ku kiro ugeze ku mafaranga ibihumbi bitatu n'amajana umunani isabuni yahora igurwa amafaranga amajana atanu igurwa amafaranga ari hagati y'amajana umunani n'igihumbi ababyeyi barungika abana ku mashuri bobo ubwanwa bwafutse umunwa ikaye yahora igugwa amafaranga igihumbi n'amajana abiri y'inkaratasi ijana igeze ku mafaranga igihumbi n'amajana umunani bakavuga ko ibyo biciro bisa n'ibyabahahamuye mu kirundo Abraham Safari kubw'iradiyo isanganiro tuve mu buraruko bw'igihugu dusubire gato mu bumanuko bw'igihugu mu ntara Bururi ahavugwa ubudandaji abihereza ibinyobwa bya Brarudi ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya y'ubururi bidoga ko bamwe mu badandaza badashikana inzoga mu bunywero kuko baca bazigurisha ku baje kuzidandaza nyuma y'igisagara aho zigugwa ku biciro by'umurengera Felix Niyongabo mustantero wa komine Bururi aremeza ko amaze gufata ababikora gutyo agasaba userukira Mwahudi Bururi ari nawakora intonde z'aba abahabwa inzoga kuziha abazishikana mu bunywero buzwi kuko intwari imaze no kumenya ko hari n'abazihabwa batagira ubunywero n'inkuru ya zeno nzambimana kuva kuri uyu gatanu gushika kuri w'Imana nta kinyobwa ca Berardi na kimwe cabarizwa ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi kiretse kinyobwa cya nyongera conyene naco nyene catanzwe kuri uyu w'Imana ariko abadandaza bakaba batumenyesheje yuko biteze yuko ashobora guhabwa Primus na Musteri kuri uyu wa mbere abihereza ibinyobwa bya Berardi rero bakaba bidoga bavuga ko niyo bibonetse haboneka intica ntikize ngo ukurikiye amakaziye yinjiye mu bunywero uza wumva ngo araheze ubwo nyene atanu umwanya uheze bakavuga ko ubwo bukene bw'ibinyobwa bya Braludi bunyugwa n'ababihabwa ngo babidandaze ku icupa bagaheza bakabidandaza bitaranashika mu bunywero badandaza bakorera mu tundi turere tw'inyuma y'igisagara cya Bururi muri komine Bururi canke mu yandi makomine nka Vyanda Songa hamwe na Rumonge aho naho bikavugwa yuko nka Primus sanitiro na zibiri igugwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana ndwi n'ibihumbi bibiri vy'amarundi Amusteri nayo sanitiro mirongo itandatu na zitanu bikagugwa hagati y'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu by’amarundi inzoga zagenewe ubunywero buri mu gisigara ca Bururi hoho iyo Amusteri igugwa amafaranga ibihumbi bibiri Primus nayo ikagugwa amafaranga igihumbi n'amajana atanu bigaca bibura Mustanteri wa komine ya Bururi aremeza ko nawe nyene amaze gufata abantu abantu bajana mu turundi turere inzoga zagenewe umugwa mukuru w'intara ya Bururi kugira ngo uwuka amafaranga y'umurengera Felix Niyongabo avuga kandi ko mu matohoza bamaze gukora basanze hari abantu bari ku ntonde z'abahabwa ibinyobwa bya Brode ngo badandaze ku icupa kandi ngo atanu bunywero bafise ngo abo rero ngo ni nabo baheza bagaca baja kudandaza ibyo binyobwa vya Brode vyagenewe umugwa mukuru w'intara ya Bururi mu tundi turere mustanteri wa komine ya Bururi akavuga ko yamaze kuvugana n'userukira Brode i Bururi ari nawe akora izo ntonde z'abahabwa inyobwa ibikorwa vya Braludi kugira ngo izo ntonde azihindure inzoga zihabwe abadandaza bazwi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi kandi bakora hakurikijwe amategeko kugira ngo inzoga zagenewe umugwa mukuru w'intara ya Bururi ntizisubire kuza zirabura ibururi zeno nzamimana radio isanganiro Nene mu ntango zano makuru imyidogo ni myinshi mu banyagihugu baba muri quartier Kinyami hafi y'ikambi y'igipolisi kubera umuntu kuva ku myanda iva muri iyo kambi muri iki gihe abafata iyo nzira bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara bagasaba ababijejwe ko boraba ingene bokingirwa mu gipolisi no mu bajejwe isuku ingozi bavuga ko bagiye kubonana ngo barabe ingene ico kibazo gitoregwa umuti mu Chindero c'indero bamwe mu bavyeyi mu baridogera bonga mu gisagara ca Bujumbura baridoga ngo kubera uko intonde z'abanyeshure bazoja mu mashure nyuma y'ishure nshingiro batoye ikibazo ca leta uko zakozwe abayaze na radio isanganiro kuri uyu wa mbere ah, eh, twasanze hamanitse izo kuri Atene uh, primaire mu gisagara ca Bujumbura bagasaba ko igihe gikurikira kwa neza ikindi naco ngo hakisungwa ibisata umunyeshure aba yasaba yabasabye mu kumuha aho yiga n'igisata azokwigamwo imbere y'uko dukurikira bucana yandi y'inkino yo kuri uyu wa mbere inkuru kudushikira nuko sentare ntahinyuzwa y'igihugu ca Kenya ihejeje kwemeza ko William Ruto ariwe yatsinze amatora yabaye itariki 9 z'ukwezi k'umunani buraca bugacana ayandi mu nkino umuhagarikizi w'urukino rwa sitting volleyball rukinwa n'abatabona hatangura guhagarikira amahiganwa mpuzamakungu nyuma inyigisha ronswa zo kugwego rwego mpuzamakungu Cassien Bizabigomba icegera c'umuyobozi ajeje inkino hamenyesha ko umuhagarikizi atigenjeje neza mu gihe c'amahiganwa hano hisunze amategeko mpuzamakungu agendunga urwo rukino bucana yandi nkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana ni bucana yandi tubasubiriyemo Umuhagarikizi w'inkino za sitting volleyball zikinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona araroswa impamyabushobozi zitandukanye agatangura guhagarikira inkino zo kugwego rwego mpuzamakungu afise impamyabushobozi yo kuri urwo rwego nk'uko bisigurwa na Kasiye Bizabigomba ni cegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi kugira ngo umuhagarikizi wa sitting volleyball ahagarikira inkino zo kugwego. rw'inkino mpuzamakungu ategerezwa kuba afise impamyabushobozi yo ku rwego mpuzamakungu ni ukuvuga yuko aba yararenganye impamyabushobozi yo kuri zone impamyabushobozi yo ku rwego rw'igihugu impamyabushobozi yo ku rwego rwa afurika aba ari ku mpamyabushobozi mpuzamakungu uwo niwe ashobora guhagarikira inkino mpuzamakungu uburundi ngo ntiburaronka umuhagarikizi wo guhagarikira inzo nkino zo ku rwego mpuzamakungu muri sitingi voleboro aha mu burundi Burundi wacu ntabahagarikizi baraja ku rwego mpuzamakungu mbere nk'ubu novuga nti ku Burundi iwacu umuhagarikizi amaze kuronswa izo nyigisho numwe rudendi niwe amaze kuronswa izo nyigisho zo guhagarikira inkino za sitting volleyball ntituragira eh, ayandi mahirwe ngo turonke abandi bahinga baza kwigisha abandi bahagarikizi tumaze kuronka umaze kwiga umwe afise urwo rupapuro uwasanzwe ari cegera c'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi avuga ko ivyo vyavuye ku nyigisho nkarisha bwenge zidakunzwe gutunganywa bimwe nariko ndavuga ni bivana n'ingene abantu bagiye bararonka inyigisho nkarisha bwenge nta zindi nyigisho nkarisha bwenge zirigera ziboneka bivuga ngo n'uyo amaze kuronswa izo nyigisho aracari kuri bimwe bita mu gifaransa niveau 1 bisobanurwa ngo ntashobora guhagarikira ku rwego mpuzamakungu iyo bishitse umuhagarikizi w'urukino rwa sitting volleyball akarenga amategeko agenga urwo rukino ara ahantu ahisunzwe amategeko nk'uko bibandanya bishikirizwa na biza bigomba barabaza ati mbega iyo umuhagarikizi atubahirije amategeko bigenda gute si muri sitingi volleyball gusa no mu zindi nkino zose iyo umuhagarikizi atubahirije amategeko arabihanirwa bivanye n'amategeko yarenze ayariyo bivanye n'ikosa yagize uko ringana uburemere bwaryo ariko imbere yo gufatirwa ibyo bihano ngo habanza kuba impanuro zitandukanye hariho utuntu duto duto bashobora guhanura eh, aho nyene mu mugwi canke muri komite y'abahagarikizi yo bita call arbitration arbitrale aho barashobora guhanura bakagira ati ibi byagenze uko byabagoye muhindure ibyo bikagenda neza hakaba rero n'ayandi makosha ashobora gutuma eh, umuhagarikizi ahagarikwa mbere wanashaka bakamwaka n'uburenganzira bwo gusubira guhagarikira ngira muhoramo ntabibona no mu nkino z'umupira w'amaguru iyo babonye ari ibintu byagoranye cyane mu nkino izi ziriya hariho abahagarikizi bahora bahagarika ntibasubire guhagarikira kasiye bizabigomba ashikiriza ko abahagarikizi b'abarundi n'abarundi ko bigenza neza muri rusangi ngo kuko kugeza ubu atamuhagarikizi n'umwe arirukanwa mu rwego rw'abahagarikizi biturutse yuko yarenze amategeko agenga urukino rwa sitting volleyball ibiro bya oni bijejwe agateka kazina muntu muri kongo bivuga ko kuva mu kwezi kw'indwi uno mwaka ibiharuro vyerekana ko abagera ku majana atatu na mirongo irindwi n'umwe aribo bahunyangiwe agateka kabo ku butaka bwose bwa kongo ibyo biharuro birerekana ko guhohotera kiremwamuntu kwagabanutse gushyika kuri mirongo ibiri na gatanu ku ijana icyo cyegeranyo kikavuga ko mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka wa bibiri na mirongo irindwi na kabiri umukuru w'igihugu cya tanzania aherutse gukarira abapolisi bo muri icyo gihugu bigenze uko ko byandikwa na east africans umukuru w'igihugu samia suluhu hassan avuga ko yahagurukiye igipolisi cy'igihugu arongoye kugira gisubirane ishusho nziza n'ubukomezi cyahoze gifise mu ndwi iheze umukuru w'igihugu cya tanzania samia yamenyesheje ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ahagire igihindutse mu bijyanye n'iyubahiriza iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu kandi ko aza yiteguye mu kwiga no gushyira mu ngiro ubuhinga bujanye no kurwanya ubugizi bwa nabi aho buturuka hose mu ihuriro n'abarongoye igipolisi ryabereye imoshi mu karere ka Kilimanjaro umukuru w'igihugu cya Tanzania yamenyesheje ko iciyumviro ciwe ari kugira igipolisi c'inguvu zikwiye gihuye n'ibihe vya none gifise n'ibikoresho bigezweho kandi cubahiriza amategeko ariko imbere y'ibyo samiya suruhu hassan yifuza ko intwazangabo z'igipolisi zigabanya ibiro hazoba ari ku igenekerezo rya cumi na kabiri kuno kwezi kw'icenda mu bo bazohiganwa harimo kandi n'ibindi bihangange vyo mu gihugu cya Ethiopia. karuhariwe mu kwiruka ibirere birebire aribo bo kenenisa bekele na salomo barega mwamenya ko ceptegei yaheruka gutwara umudari w'inzahabu mu higanwa ry'isi ni mu gihe Kiprimo nawe yatahukanye imidari ibiri y'inzahabu mu higanwa riheruka kubera birmingham mu gihugu cy'ubwongereza nino ngaha amakuru yo mu karere aciye arangirira mwateguriwe kandi mwashikirizwa na jewe variste nziko banyanka mubandanye kurorerwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha amakuru yo mu karere